Տեղական ժամանակով ժամը 15-ն է, հանրայինի ուղիղ եթերում լրատվության ժամը։ Նախորbanությունների մասին համառոտ։ 29 տարի առաջ Բաքվում կազմակերպվել են հայ խաղաղ բնակչության զանգվածային ջարդեր։ Հունվարի 13-ից 19-ն ընկած ժամանակահատվածում հակառակորդը հրադադարի պահպանման ռեժիմը խախտել է շուրջ 180 անգամ։ Հանրապետությունում կատարվել է 64000 հեկտար աշնանացան։ Ավարտվել են կառավարության երկրորդ մասնաշենքի վերանորոգման աշխատանքները։ Հրանտինքի մահվանից անցել է 12 տարի։ Արցախի ոստիկանության անցած շաբաթվա օպերատիվ ամփոփագիրը։ Այժմ այս եւ մյուս իրադարձությունների մասին մանրամասն։ 29 տարի առաջ Ադրբեջանի ժողովրդական ճակատը Բաքվի հայ խաղաղ բնակչության զանգվածային ջարդեր կազմակերպեց։ 1990-ի հունվարի 13-ին ադրբեջանական ամբոխը խմբերի բաշանված նախանշված հասցեներով ներխուժել է հայերի բնակարանները եւ սկսել ծեծ ու բռնարարքներ, մարդկանց դուրս նետել պատուհաններից, սպանել երկաթե ձողերով ու դանակներով, բռնաբարել կանանց, շատերին ողջակիզել։ Ջարդերը շարունակվել են 6 օր մինչև հունվարի 20-ի գիշերը, երբ քաղաքում վերջապես արտակարգ դրություն է հայտարարվել եւ Բաքուի էին մտել խորհրդային տանկերը։ Ջարդերին աչակցել են իրավապահ մարմինները, կոմունալ ծառայության տնտեսության վարչության աշխատողները, շտապօգնության բժիշկները։ 1990-ի հունվարի 13-ից 19-ի ջարդերից հետո Բաքուն հայաթափվել է։ Սպանվել եւ անհայտ կորել են հազարավոր հայեր։ Ադրբեջանի իշխանությունները պատասխանատվությունից խուսափելու եւ միջազգային հասարակական կարծիքը մոլորեցնելու նպատակով մեղադրել են այսպես կոչված խուլիգանական տարրերին, իբր տեղի ունեցած ողբերգական դեպքերը նրանց անկարգությունների եւ սանձարձակությունների արդյունք են։ 1990-ի հունվարի 17-ին Եվրախորհրդարանը բանաձև է ընդունել, որով կոչ է արել արտաքին գործերի նախարարների կոմիտեին եւ Եվրախորհրդին պաշտպանել հայերին խորհրդային կառավարության հակաօրինական գործողություններից եւ պահանջել անհապաղ օգնություն ցուցաբերել Հայաստանին եւ Լեռնային Արավաղին։ Արցախի մարդու իրավունքների պաշտպան Արտակ Բեգլարյանը հայտարարություն է տարածել 1990 թվականի հունվարին Ադրբեջանի կողմից Բաքվում կազմակերպված հայերի կոտորածների 29-րդ տարելիցի արթիվ։ Պաշտպանը Կոչյանը միջազգային հանրությանը պատշաճ իրավական գնահատական տալ 1990 թվականի հունվարին Բաքվում կատարված բռնություններին։ Համաձայն միջազգային իրավունքի հիմնարար սկզբունքների եւ նորմերի, ինչպես նաեւ գործուն միջոցներ ձեռնարկել ներկայումս շարունակվող հայատյացության քաղաքականության դադարեցման ուղղությամբ։ Ռասիստական հատելության այդ ճանապարհը ոչ միայն հակասում է միջազգային իրավունքի հանրահայտ սկզբունքներին, այլև ավելի ու ավելի է հերացնում երկու ժողովուրդներին հակամարտության կարգավորումից եւ տևական խաղաղությունից։ 1990 թվականի հունվարին Բաքվում տեղի ունեցած հայկական ջարդերի համար նախադրյալ էր 1988-ի Սումգայիթյան դեպքերը, երբ Ադրբեջանը հասկացավ, որ ոչ ոքի չի հատ, ոչ ոք չի հարցնի իրեն պատահածի մասին եւ չի պատժի։ Այս մասին ասել է սովորական ցեղասպանություն նախագծի հեղինակ Մարինա Գրիգորյանը։ Նա նշել է, որ քանի դեռ Բաքուն չի ճանաչել հայերի եւ մարդկության դեմ բազմաթիվ հանցագործությունները, խաղաղության մասին խոսք չի կարող լինել, ինչքան էլ համանախագահների կողմից բազմաթիվ կոչեր լինեն։ Անհնար է մոռանալ անմեղ մարդկանց այդքան արյունը, հանցանքները եւ խոսել խաղաղության մասին։ Այն, որ Ադրբեջանը շարունակում է հակահայկական հռետորաբանությունը, խոսում է դրանք կրկնելու նրա պատրաստակամության մասին։ Հունվարի 13-ից 19-ը կատ ժամանակահատվածում Արցախա-ադրբեջանական հակամարտությունների շփման գոտում հակառակորդը հրադադարի պահպանման ռեժիմը խախտել է շուրջ 180 անգամ, որի ընթացքում տարբեր դրամաչափի իրազեկային զինատեսակներից հայ դիրքապահների ուղղությամբ արձակել է ավելի քան 1300 գրակոց։ Ինչպես հայտնել են Պաշտպանության նախարարության մամլոյցարայությունից, Պաշտպանության բանակի առաջապահ զորամասերը շարունակում են լիակատար վերահսկողություն պահպանել առաջնագծում եւ վստահորեն իրականացնել մարտական հերթապահություն։ Եվրամիության արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովի խոսնակ Մայա Կոսիանչիչը հայտարարություն է տարածել Ղարաբաղյան հակամարտության խաղաղ կարգավորման հարցի շուրջ վերջին զարգացումների վերաբերյալ։ Հայտարարության մեջ մասնավորապես նշվում է. Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի եւ Ադրբեջանի Հանրապետության նախագահ Իլհամ Ալիևի միջև վերջին շփումները, ինչպես նաեւ ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահների հովանու ներքո արտգործնախարարների հանդիպումները, որոնցից վերջինը տեղի ունեցել 2019 թվականի հունվարի 16-ին Փարիզում, դրական ազդակներ են հաղորդում Ղարաբաղյան հակամարտության խաղաղ կարգավորման գործընթացում առաջընթացի համար։ Եվրամիությունն ակնկալում է դրանց արդյունքների լիակատար իրագործում, այդ թվում եւ արտգործնախարարների վերջին համաձայնությունն այն հարցի շուրջ, որ անհրաժեշտ են հստակ միջոցներ նախապատրաստելու բնակչությանը խաղաղության համար, ինչպես նաեւ դիտարկել քայլեր ուղղված բանակցությունների ակտիվացմանը։ Եվրամիությունը հայտնել է իր լիակատար աջակցությունը ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահների միջնորդական ջանքերին ու առաջարկություններին, այդ թվում եւ Եվրամիության հարավային Կովկասում եւ Վրաստանում ճգնաժամի գծով հատուկ ներկայացուցիչ միջոցով, ինչպես նաեւ քաղաքացիական հասարակությունների միջև վստահությունն ամրապնդելու ճանապարհով բոլորը կշահեն տևական խաղաղությունից, որը կօգնի հարավային Կովկասի տարածաշրջանին իրացնել իր ներուժը, ասվում է հայտարարության մեջ։ ԱՄՆ հայդատի հանձնախմբի գործադիր տնօրեն Արամ Համբարյանն իր Facebook-յան էջում արձագանքել է Փարիզում Հայաստանի արտգործնախարարի պաշտոնակատար Զոհրաբ Նացականյանի ու Ադրբեջանի արտգործնախարար Էլմար Մամեդիարովի միջև տեղի ունեցած հանդիպումից հետո ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահների այն հայտարարությանը, թե Հայաստանի եւ Ադրբեջանի արտգործնախարարները համաձայնել են այն հարցում, որ հարկավոր է հստակ քայլեր ձեռնարկել երկու ժողովուրդներին խաղաղության նախապատրաստելու համար։ Յուրաքանչյուրն էլ խաղաղություն է ուզում։ Շատ པարզ է, սակայն սատանան մանրուկների մեջ է, որոնք արժե ուսումնասիրել հիմա, քանի դեռ Արցախի կորստին դանդաղորեն հանգեցրած լավ մտադրությունների եւ քաղաքավարի դիվանագիտության պատճառով դառը ափսոսանքով հետ չենք նայել, գրել է նա. Նրա խոսքով սեղանին դրված համաձայնությունը, որը հայտնի է որպես մադրիդյան սկզբունքներ, գոչ է անում ավանսով ռազմավարական, տարածքային եւ անդառնալի զիջումների գնալ Ադրբեջանի հետաձգված, անորոշ եւ շրջերի խոստումների դիմաց, այսինքն հող փաստաթղթի դիմաց։ Գյուղատնտեսական ինչ աշխատանքներ են ընդանում ներկայումս եւ ինչպես կարող է անդրադառնալ տակուչորային եղանակը աշնանացանի բերքատվության վրա այս հարցերի պատասխանները փորձել է գտնել մեր թղթակից Յուլիա Վանյանը։ Հանրապետությունում դեկտեմբերի վերջի դրությամբ աշնանացան հատիկաբույսերի ցանքատարածությունները կազմում են 64000 հեկտար, որից 30000-ը գարի, 34000-ը ցորեն, մեծ զրույցում ասաց գյուղատնտեսության փոխնախարար Վիլեն Ավետիսյանը։ Գյուղնախարարության մասնագետները ուսումնասիրել են ցանքատարածությունների վիճակն ու եկել այն եզրահանգման, որ բերքը վտանգված է, որովհետև Իհարկե դրան նպաստող որոշ հանգամանքներ կային, մասնավորապես 2018 թվականի ամռանը տեղի ունեցած կարկտահարությունը, այսինքն երաշտից դժվար տարածքները, դրանք նպաստել են, որպեսզի մկնանման կրծողները ունենան համապատասխան կերի բազա եւ զարգանան եւ որոշ այլ հանգամանքներ են եղել, ասենք կոնկրետ վերջերս մեր օգտագործողների մի մասը անցել է նվազագույն մշակության հողի, դա էլ է նպաստում մկնանոմանների կրծողների զարգացմանը, քանի որ ինչպես գիտեք, խոր հերկը մինչեւ 60-70% ոչ չասում է դրանց բները, գերային պաշարները եւ վերջում էլ աջերմաշճյանի եղանակային պայմանները Այս տարի նույնպես ինչպես նաև նախորդ տարի նույն ժամանակահատվածում էլի տեղումները բավականին քիչ են, ջերմաստիճանը բարձր դրական ջերմաստիճան կա եւ դա էլ է նպաստում կրծողների եւ այլ վնասատուների զարգացմանը։ Ստեղծված իրավիճակից ելքը թունակի միկատների կիրառումն է, ասաց Վիլեն Ավետիսյանը։ Գյուղնախարարությունը ժամանակին ձեռք է բերել անհրաժեշտ թունակի միկատների պաշարը հողօգտագործողներին տրամադրելու նպատակով։ Ի դեպ, նրանք, ովքեր դեռ չեն հասցրել ստանալ այն, կարող են դիմել գյուղնախարարություն։ Թունակի միկատների տրամադրումը շարունակվում է։ Այսօրվա դրությամբ շրջանային արդեն տրամադրել ենք 3100 լիտր ամբրոզի ֆակում թունանյութը եւ աշխատանքները կատարվում են Ունենք նաև բավականին աշխարհները եւ անհրաժեշտության դեպքում նորից կտրամադրենք ըստ իրավիճակի նաև նախատեսվում է այս բայդրության մշակման փողում գտնվում մի հատ ծրագիր, որով նախատեսվում է ավելի շատ ուժեղ վարակված տարածքներում, շրջաններում տրամադրել ֆինանսական միջոցներ, որպեսզի լրացուցիչ ռեսուրսներ ներգրավեն Նախարարությունը նաև պարարտանյութերի հարցում կարող է օգտակար լինել հողօգտագործողին, այստեղ արդեն խոսքը ոչ թե անհատույց տրամադրման, այլ սուբսիդավորված գներով վաճառքի մասին է։ Այս պայդրությամբ պահեստում որոշակի քանակությամբ արկային ռալմական պարարտանյութեր քիչ քանակությամբ ունենք նաև ֆոսֆորական, ազոտական, բայց կարբամիտ տեսակի պարարտանյութ ոչ ամանյակային սելիտրա։ Աշխատանքներ են տարվում մոտ ժամանակներից նաև անհրաժեշտ քանակությունը ներկրվել հանրապետություն։ Ինչ վերաբերում է եղանակային պայմանների հնարավոր ազդեցությանը, ապա Վիրեն Ավետիսյանի խոսքով որոշ ցանկատարածություններ սնկային հիվանդություն են ստացել, բայց համապատասխան միջոցառումներից հետո հնարավոր է փրկել բերքը։ Վերջերս տեղացած դյունը բարենպաստ ազդեցություն ունեցավ, ասաց փոխնախարարն ու հույս հայտնեց, որ տեղումներ լինի դա ձյան թե անձրևի տեսքով ելի կլինեն։ Յուլիա Վանյան այսօր Եթերում լուրերի թողարկումն է։ Տաշիր բարեգործական հիմնադրամի ֆինանսավորմամբ Եվրոստրոյ համանախագահ պատասխանատվության բնկերությունն ավարտին է հասցրել Արցախի կառավարության երկրորդ մասնաշենքի վերանորոգման աշխատանքները։ Քաղաքաշինության նախարարության հաղորդագրության համաձայն վերանորոգման ծրագրի առաջին փուլում կատարվել են պատերի ուժեղացման աշխատանքներ, ամբողջությամբ փոխվել են շենքի պատուհանները, ձևափոխվել է մուտքը եւ կատարվել շենքի ներքին ու արտաքին հարդարում։ Շենքի երեսպատման համար օգտագործվել է Մարտունու շրջանի Վազգենաշենի տեղական սպիտակ մարմարը։ Հայաստանի նախագահ Արմեն Սարգսյանն ու Տիկին Նունես Սարգսյանն Արաբական Միացյալ Էմիրություններ պաշտոնական այցի շրջանակում այցելել են Աբու Դաբիի Սրբոց նահատակած հայկական եկեղեցի։ Նրանք ցաղիկներ են դրել եկեղեցու բակում տեղադրված հայոց ցեղասպանության նահատակների հիշատակը հավերժացնող խաչքարին եւ հարգանքի տուրք մատուցել անմեղ զոհերի հիշատակին։ Եկեղեցուն տեղի ունեցած գոհաբանական աղոթքից հետո Հայաստանի նախագահն Արախանոյան Կիրակնորիա վարժարանում հանդիպել է հայ համայնքի ներկայացուցիչների հետ։ Մեկտեղում հավաքված է ամեն ինչ հայկական պետականությունն իր դրոշով եւ զինանշանով, հայ առաքելական եկեղեցին եւ իհարկե մեր ապագան դպրոցը, ասել է նախագահ Սարգսյանը, շնորհակալություն հայտնելով հայ համանքի միասնականության, նվիրվածության, հայրենասիրության եւ ազգային արժեքների պահպանության համար։ Դուք լսում եք լուրեր։ Մոսկվան Բաքվից պարզաբանումներ է ակնկալում հանրապետության տարածք հայկական արմատներով ռուսաստանցիների մուտքի արգելման յուրաքանչյուր միջադեպի շուրջ։ Այս մասին ասված է Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարարության տարածած մեկնաբանության մեջ։ Ցանոթացանք Ադրբեջան-Ռուսաստանի հայկական արմատներով քաղաքացիների մուտքը թույլ չտալու վերաբերյալ մեր հաղորդմանը այդ երկրի արտգործնախարարության մամլոյ ծառայության արձագանքին։ արձագանքին Նշում ենք մեկնաբանության դիվանագիտական պատշաճությունների շրջանակներից դուրս եկող տոնը։ Ոչ պակաս տարակուսանք է հարուցում դրա բովանդակությունը, որը հանգում է Ադրբեջան ժամանող ռուսաստանի քաղաքացիների խտրականության թեման, որպես իբր նվազ կարևոր չուրճացնելու պահանջին երկկողմ հարաբերությունների դինամիկ վերընթաց զարգացման ֆոնին, նշել են Ռուսաստանի արտաքին քաղաքական գերատեսչությունում։ Նման մոտեցումը, ինչպես ընդգծել են Ռուսաստանի արտգործնախարարությունում, անընդունելի է։ Հրանդինքի մահվանից անցել է 12 տարի։ 12 տարի է ինչ Պոլսահայի մեծ մտավորականը հրանտինքը մեզ հետ չէ, սակայն նրա գաղափարները եւ երազանքները շարունակում են շարժել Թուրքիայում, տարեստարի ավելի մեծ թվով հետևորդների տանելով իրենց հետևից ու հույս փայփայելով, որ կգա մի օր, երբ ցեղասպան պետությունը կկարողանա բուժվել բազմամյա վերքերից։ Թեպետ դինքի սպանության բացահայտման ուղված ավելի քան 1 տասնյակ տասնամյակ շարունակվող դատական գործընթացը դեռևս շոշափելի արդյունքներ չի տվել սպանության մեղավորներին հայտնաբերելու եւ պատժելու տեսանկյունից, սակայն դինքի ընկերներն ու գաղափարակիցները վստահաբար հայտարարում են հետամուտ են լինելու արդարության հաստատմանը եւ թույլ չեն տալու, որ հանցագործությունը կորչի երկրի մթին հետնախորշերում։ Այժմ ոստիկանության անցած շաբաթվա օպերատիվ ամփոփագիրային ներկայացնում է ոստիկանության հասարակայնության հետ կապի եւ լրատվության ծառայության աշխատակից Վալենտինա Գրիգորյանը։ Սույն թվականի հունվարի 10-ից մինչև հունվարի 17 նկատ ժամանակահատվածում մարմնական վնասվածքի առաջացմամբ հանրապետության տարածքում արցանագրվել է 8 ճանապարհատրանսպորտային պատահար, ինչի հետևանքով 12 քաղաքացի ստացել են մարմնական վնասվածքներ։ Նույն ժամանակահատվածում հանրապետության տարածքում արձանագրվել է մարմնական վնասվածք հասցնելու 9, գողության 4, թմրամիջոցների ապօրինի շրջանառության, պաշտոնական լիազորությունները չարաշահելու, յուրացման կամ վատման, իշխանության ներկայացուցչի նկատմամբ բռնություն գործադրելու մեկական հանցագործության դեպք։ Իրականացված օպերատիվ հետախուզական եւ քնչական աշխատանքների արդյունքում բացառությամբ գողության 1 հանցադեպի մնացած բոլոր դեպքերով, ինչպես նաեւ նախկինում կատարած գողության եւս 3 հանցադեպով հանցագործություններ կատարած անձինք հայտնաբերվել են։ Նույն ժամանակահատվածում ոստիկանության տարածքային ստորաբաժանումների հերթապահ մասերում արձանագրվել է 140 հազանգ, բոլորահազանգերով անմիջապես դեպքի վայրեր են մեկնել ոստիկանության տարածքային ստորաբաժանումների օպերատիվ խմբերը եւ օրենքով սահմանված կարգով ընթացքավորել դրանք։ Ճանապարհային երթևեկության կանոնների խախտումներ կատարելու համար նշված ժամանակահատվածում վարչական պատասխանատվության են ենթարկվել տրանսպորտային միջոցների 470 վարորդ, որոնցից 326-ը սահմանված արագությունը գերազանցելու, 15-ը անսթափ վիճակում, 8-ը առանց վարորդական իրավունքի, իսկ մնացածը այլ կարգի խախտումներ կատարելու համար։ Թողարկման վերջում եղանակի մասին։ Ինչպես հաղորդել են Արցախի հիդրոթերապևտաբանական ծառայությունից, հանրապետության տարածքում վաղը սպասվում է թույլ ամպամածություն առանց ստեղումների եղանակ, վարկյանում 3-ից 8 մետր հեռագությամբ հարավարևմտյան քամի։ Օդի ջերմաստիճանը գիշերը 3-ից 6 աստիճան ցուրտ, ցերեկը 3-ից 8 աստիճան տաքություն։